Iată marele preot blând și iubitor, vine azi să ne împartă haruri tuturor. Mă rog pentru toți cei ce vor crede în numele Tău, ca tot să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis